Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i, a més, rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Pelut s'escolta a 20 emissores i és el programa de l'ESPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Peluts. Obrim el programa fent una crida urgent per un gat diabètic que viu en els nostres refugis. Si voleu conèixer la seva història i, i ajudar-nos a trobar-li una família, en dos minuts podreu fer-ho. us parlarem d'una adopció increïble que s'ha viscut en els refugis de l'Espam aquests dies. La gossa que feia més anys que vivia a la protectora ha trobat en el final dels seus dies una nova llar. A la segona part del programa tindrem el nostre veterinari per parlar-nos dels tumors de mama i a la Marta Masmitjà perquè ens parli de les darreres novetats del projecte Vincles. No us perdeu el programa d'avui. Comencem! Comencem! Doncs obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients l'animal, el gat en concret, del qual us parlarem ara mateix. Per això connectem amb Maria Morera, que es troba en un dels refugis de l'ESPAM, en concret a la gatera que hi ha a Mataró. Benvinguda, Maria. Hola, bona tarda. Com estàs? Estàs bé? Sí, molt bé. Vosaltres també? Molt bé, aquí començant el programa amb moltes ganes Val. i amb molt d'interès, Maria, també per saber una mica més sobre aquest gat diabètic mm, de, sí. que em penso que es diu Llumet, oi? Sí, sí, sí, es mm -hmm. diu mm-hmm. Llumet i és un mascle. I és un mascle. I, mm -hmm. I té entre 5 i 6 anys. Entre 5 i 6 és un, anys. És un gat tot blanc, molt carinyós, molt maco, i bueno, eh, el que passa és que és diabètic i necessita... Ara està en una casa d'acollida temporal, sí. aquesta gent el poden tenir uns quants dies més, perquè és que aquest gat no pot estar a la gatera perquè necessita pues, eh, insulina al matí i al vespre, o sigui, dos cops al dia. I llavors necessita pues, urgentment una casa definitiva que el puguin cuidar. Clar. Nosaltres... Això vol dir que... Digues, digues, ah, perdona, Maria. No, que l'han de punxar de matí i tarda, o sigui, de matí i vespre. Eh? No, és, no cal que sigui les hores exactes, però bueno, amb, amb un, amb un d'això eh, d'una hora més o menys s'ha sí. de, de punxar. Eh? Clar, el que sí que s'ha de ser amb aquest tipus d'animal, eh, imagino que és ser metòdic, oi? Aquest animal necessita una vida controlada. Maria, nosaltres tenim amb nosaltres a Marcelo, que és el veterinari de la protectora, i potser ell ens pot donar algun consell més de... Sí Sí, segur, pel segur. Que fa... Ara, ara ens sí, quedem amb ell, amb la Iori, perquè ens expliquin més. De totes maneres, Maria, el que és molt important és recordar que aquest animal no pot entrar a la gatera i que corre molta pressa a adoptar-lo, veritat? Sí, sí, corre molta pressa, que també no seria cap problema que tinguessin un altre gat, segurament, vull dir, ell eh, s'acostumaria a l'altre gat i no importa que, que tingui que, que ell prendre aquesta medicació que, per tenir un altre, això no, no té cap mm. problema. Mm. Molt bé. Doncs Maria, moltes gràcies i ens quedem aquí parlant del, del llumet i esperem que tindrem bones notícies la setmana vinent i que trobarem vale, una família, el, aquest gatet. Vale, molt bé, Vinga, bona tarda. Gràcies, Adeu. gràcies. Uh, Marcelo, un, un gos, un gat diabètic, um, suposa tants problemes com dues punxades al dia normalment o no tots els gats diabètics acostumen a tenir aquest nivell, diguéssim, doncs, de tractament? Bueno, eh, hay, una, una, cosa que cabe destacar, que los gatos diabéticos llegan a un momento en la vida que se convierten en diabéticos, generalmente por obesidad, eh, y luego de un, lo mejor de un tiempo en el cual el animal se estabiliza, se puede llegar a retirar la insulina, o sea, esta medicación. O sea, que quizás el gato no necesite tratamiento de por vida. Eh, lo que pasa es que lo, muy, que, lo más importante es que estos animales necesitan estabilidad. Mm. Necesitan un ambiente muy controlado, comer siempre la misma cantidad de comida, comer siempre, bueno, tener siempre agua a disposición, eh, una vida ordenada, ¿no? Tú piensas que mm, lo que está en juego allí es el azúcar, los, niveles de, azúcar en sangre. Mm. Entonces, cualquier factor externo le puede ayudar. Por ejemplo, si el gato se resfría y un día deja de comer porque tiene la nariz tapada con mocos, no puede sentir el olor de la comida, ese día no come, entonces, si tú le pinchas algo para bajar el azúcar y el azúcar no ha subido porque no ha comido, ya le estás desequilibrando todo su sistema. Mm. O sigui, estaría bien que fuese una persona que ya hagués tingut gats y que conegués una mica el tema de la diabetes, mm. potser, o no cal. No, no, no hace falta. Lo importante es una persona que sea que tenga una vida ordenada, ¿no? Por ejemplo, alguien que diga, mira, la semana que viene me voy cinco días fuera o o no sé, o me voy de camping o, lo que sea. Que tenga una, una, persona, yo creo que una persona, por ejemplo, una persona jubilada que vive en casa tranquila, que, no tiene demasiada actividad de, de, salir, de, irse de casa, mm. eso es lo importante, ¿no? Gente que, que pase tiempo en casa. Entonces, generalmente la gente aprende a conocer el gato, el gato come menos. Son muy, los gatos son muy, eh, muy rutinarios comen, siempre la misma cantidad, hacen el pipi y la caca de la misma manera. Entonces, cuando algo cambia, es una señal de alarma. Uh -huh, uh -huh. A veure, doncs en Llumet ja recomanem als nostres oients que sigui, doncs, el que tu has comentat, no? Potser el perfil d'una persona doncs, que estigui jubilada o bé que disposi de temps, aquest... o que potser sigui autònoma i que treballi a casa. Eh? Exactament. Eh, alguna cosa, alguna de, alguna que, que tingui una vida més o menys organitzada. Organitzada, eh? A vegades costa trobar aquest ja, perfil ja. de gent, <laughs> pobres. Uh, donem també la benvinguda a, a la Ioli Martín. Uh, ella està aquí avui amb nosaltres, normalment, uh, i a la Silvia Sílvia Serra, que avui no podia venir, però estem encantadíssims d'avui de tenir a la Ioli a la seu, en el seu lloc. Benvinguda, Ioli, com estàs? Gràcies, bé. Bé, bé. doncs déu-n'hi-do la història del Llumet. Jo no sé si has tingut oportunitat de conèixer-lo, però imagino que és complicat per una protectora doncs, eh, trobar una família per un animal d'aquest estil, oi? Sí, a veure, no és una adopció de les més fàcils que hi ha, això sí que és veritat, però que tampoc no és tan, tan, tan complicat, perquè a veure, jo crec que un cop entres a la rutina d'aixecar-te mentre estàs fent l'esmorzar, el és el gat, tu fas la teva vida normal i corrent, tornes a la tarda a la nit i tornes a fer el mateix. Realment només és una rutina. Uh mm-hmm. -huh. O sigui, no és que necessitis estar, no sé, sis o set vegades amb el gat cada dia, o sigui, és, és una rutina, mantenir el gat amb, amb una rutina -huh. i no és tan complicat. O sigui, de fet, nosaltres també tenim uns costums. És només s'inclou... de la mateixa de... manera que esmorzem pel matí, doncs... Exacte, hem... es punxa. I a l'hora de sopar, doncs, igual, es punxa, no? Sí. I, I punxar és complicat? No, um, una part que potser algú això li tira enrere, no? Diu, jo, jo no sé punxar, jo no sé si sabré fer-ho. No, bueno, hay que tener en cuenta que la, la jeringuilla es, la aguja es muy, muy, muy pequeñita, es, es muy fácil hacerlo. Eh, i el, i el, el gato s'acostumbra muy bien. O sea, ¿no? to, tothom ho podria fer, sí, eh? Sí, sí, Seríem sí. capaços. Un, tenen un poco de, de, de ganas de aprender i no hi problema. O sea, la casa d'acollida tampoc no està tenint cap problema. Tenir problemes potser els primers dies fins que clar, el gat es va acostumar a ella, ella al el gat, al el nou ambient, però un cop el gat ja està acostumat a casa tot, el gat és superbo amb ell, o sigui, és molt, molt, molt carinyós. El que passa és que sí que seria convenient que fos una persona que, que estigui acostumada als gats. Mm -hmm. Més que res per s'avergonyar-se una miqueta els primers dies. Clar, clar, clar. El que és evident és que una casa d'acollida és temporal, que ara ja Exacte. fa un temps que està en aquesta casa i que potser haurà de tornar a la gatera i que a la gatera no el podem tenir. O sigui, és molt urgent trobar una família. Sí, eh? és molt, molt urgent, perquè a més aquesta casa d'acollida que està ocupant en Llumet ara, eh, o sigui, necessita aquesta persona necessita també tenir uns altres animals i els altres animals també necessitem més cases d'acollida. Si no podem clar. tenir una casa d'acollida Com si ocupada. fos una adopció. Exacte. Clar, clar. Sí, durant tres mesos. De fet... tot un efecte dominó de, de moviments. Sí. I tant, i tant. Són peces que han de, han de quadrar perfectament, sí, eh? Sí, i quan una es queda ja encallada diem algo, Ma algo falla. <laughs> Clar, clar, clar. Doncs així l'adopció d'aquest eh, eh, llumet és gratuïta, entra dintre de la campanya dels que ningú vol? Exacte, entraria totalment dintre de la campanya dels que ningú Langobol, sé que el gat sortiria a, eh, bueno, capat en el seu cas, xipat, vacunat amb tot, i nosaltres ens fem càrrec de, o sigui, de tot el tractament de la insulina que necessiti el gat, el gat de tota la, o sigui, per, per tota la vida. Els controls, tot el que el gat necessiti. I amb el vostre assessorament, eh? Exacte, amb els nostres veterinaris, que ja coneixen molt bé el cas, o sigui, per tota la vida del gat, tot el, el, que, el que seria el tema això d'insulina de la diabetes estaria totalment coberta. Molt bé. Doncs a veure si tenim sort i en Llumet pot trobar una família. Recordem la pàgina web de la protectora on eh, els nostres oients podran trobar totes les dades de, dels centres per poder posar-se en contacte amb nosaltres. És www.protectoramataró.org. Bé, nosaltres, Joli, continuem perquè, a més, amb tu parlarem d'una adopció excepcional eh, que s'ha viscut eh, durant aquests dies en el referèndum refugis de, de l'espam. Es tracta de l'adopció de la gossa corregeix-me si m'equivoco, que feia més anys que vivia la protectora, la Canela. Sí. Sí, sí eh? Sí. Quants anys? És que, a veure, realment portava tota la vida, o sigui, segons nosaltres, l'equip i tot informàtic, fa uns 12 anys, però si no m'equivoco, venia d'abans. O sigui, però si fa 12 anys que estava la protectora, quants tota anys la vida. té la Canela? Té 13? <laughs> Sí. Ara, ara, sí, ara, està, sí. ara està parlant amb... Ara la introduirem, a la Glòria. <laughs> sí, tota la vida. És una gossa que va portar a l'antic propietari, creiem que era perquè no servia per caçar, i va passar tota, tota la seva vida. O sigui, va viure la pitjor part de les gosseres d'aquí de, de Mataró. O sigui... què, a què et refereixes, la pitjor part? eh, tot, el que pas, tot el que va passar aquí a Mataró, amb bueno, el tema dels sacrificis que va passar... O sigui, ella era una de les parts que estava ja involucrada. O sigui, mm, si no m'equivoco, jo no hi era, eh, però <laughs> més o mm. menys, nosaltres teníem com un acord amb la, amb la gossera, que teníem un parell de gàbies que eren com nostres, o sigui, que no era per sacrificar-los allà, i però clar, la resta sí que ho va viure tot la Canela, o sigui, tot l'estrès que es veia allà, o sigui, mm. el no sortia, l'estaven realment assinats, o sigui, si una gàbia normalment quedaven dos gossos, potser hi havia vuit o deu gossos. Mm. Estava als ossos, cosa que ara la Canela molt als ossos no, <laughs> no estava, mm. <laughs> que estava ben, ben maca. O sigui, va viure molt, molt, molt, o sigui, va viure la pitjor part de tot. Sí. Carai, carai. I finalment, en, a, eh, diguéssim que ara si ha de tenir aproximadament uns 14 anys. Sí, 13, sí, 13, 14 anys, o sigui, a l'última etapa de la seva vida. Ara, va conèixer els patis nous de, del refugi, on va viure bueno, sense gàbia ja l'últim any i pico, i ara ja finalment ha conegut el que és un sofà ja com Déu mana. O sigui, tu la coneixies, sí, la, sí, la Canela, sí. sí, sí. sí. Te l'estimaves. Oi, molt. Bueno, em vaig fer un fart de plorar com va marxar, però d'alegria, eh? Sí, això sí, però bueno, no, no, però molt bé, molt bé. Més era una cosa que realment ho necessitava, ja estava com resignada, saps? Que dius, bueno, ja és el que... Clar, ja no, no esperava gaire més. No, no, ja mm. era el que li quedava. Mm. Llavors, si dius, hosti, l'últim any, dos, tres, que duri molt, eh? Però l'última etapa de la seva vida, si la pot viure, si pot conèixer el que realment és una família... Doncs això hòstia, que surt guanyant, clar, i tant. I tant, i tant que sí. Doncs per continuar parlant de la canela, i Ioli, tenim amb nosaltres, al teu costat, que ara estaves intentant parlar sí. així amb ella, a, a la persona que ha fet possible aquesta adopció. Ella és la Glòria. Benvinguda, Glòria. Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Doncs, déu nhi -do, deus estar contenta eh? i orgullosa quan parlem d'aquesta manera, oi? Molt, molt, molt. Sí. La canela és molt maca, molt maca, i crec que s'ho mereixia després de tants anys en allà tancada i sense saber el que és una família ni res, crec que s'ho mereixia. I quan van fer la crida, de seguida doncs, vaig dir, no pot ser això. Hasta inclús ho vaig escriure per la pàgina del Facebook, quan vaig veure les crides que feien, vaig dir, és impossible que, que faci tant de temps que estigui aquí i que ningú s'hagi fixat, que, ning que ningú... És que no pot ser això. Mm. I jo, em va Però... agafar una pena que el primer que vaig fer va ser el, el dia següent trucar per telèfon i dir que la vinc a buscar avui mateix, que me l'emporto. Però tu te n'adones que tot, no tots els dies podem parlar d'aquest tipus, tant no, de bo, que tot, no, no tots els dies. que no. O sigui, ha de ser una persona també molt especial que, que es fixa en una, en una gosseta així. Com, com et fixes amb la canela? Pues, eh, tu arribes veure, un dia al refugi per casualitat? O... Sí, a veure, jo tota la meva vida he tingut gossos, gats, gallines, tota mena de bitxos, o sigui, tenim de tot a casa. Tenim els quatre gats, tenim... tots són recollits, un perico que va caure al balcó que també està recollit, o sigui, se <laughs> sempre mm. han tingut gossos tots recollits i tots s'han mort de ballets a casa, no? I jo quan vaig veure la història de la canela, a veure, hi ha molt... avui en dia la gent va anar a comprar gossos o agafen gossos per estereotips, no? Perquè aquest és maco i mira mm. què fardaré quan el tregui. Mm. Pues no no, si, a veure, si tu vols tenir un gos, jo trobo el més lògic és els que més ho necessiten. O sigui, és que això hauria de ser tothom igual. Hmm, sí, però normalment és l'excepció. Eh? Ja, normalment ja, la gent ja ho sé, es, sí. ja ho sé. tendeix a doncs, agafar cadallets o a gossos de raça. Eh? Ja. Que, un, llavors... gos, o un gos maco, perdó, un gos de 12 a 13 anys si surt adoptat és o perquè és un tros de pa i és boníssim o perquè és preciós. Sí, però igualment, Clar. encara que sigui preciós, 12 anys tira molt enrere molta gent. Si no, no gent. tira molt, molt enrere. Perquè diu, però... ai, em faré un tip de plorar, dos anys més tard se'm ja, morirà... Però a mi no m'importa, mentre la canela pugui viure els dies que li quedin, sigui un mes, siguin tres, siguin quatre, els que sigui, que estigui bé, a mi no m'importa el que però, duri. Vinga, anem per parts. Tu arribes allà, que és la Ioli que et presenta la canela o...? No, vaig mm. arribar a Calpiler i em va, em va atendre la Eva, Uh -huh. Va ser la Eva. I, I resulta que, bueno, jo ja, vaig, jo ja havia trucat, ja havia parlat per telèfon, ah, vaig estar parlant amb ella, vaig parlar amb la Sílvia, llavors quan vaig arribar, bueno, vaig arribar a Cal que ja m'esperaven, i la, havien tret a la candeleta... en candeletes, imagino, sí, no? Sí, havien tret a la candela fora. Doncs van fer l'onada, com vas arribar. Exacte, havien tret a la candela fora, la, a fora de la gàbia, estava fora, o sigui, el que és fora del recinte, estava fora, on hi ha aquella valla, aquella mm. petita a l'entrar, i la tenia una cuidadora, una voluntària de les que, de les que es veu que la, la va treure sempre. I jo res, arribo i quan vaig entrar la veig amb la noia i la seguida la vaig reconèixer. Vaig dir, la Canela! I la noia em va dir, que ets tu la que la va buscar? Dic, sí, dic, doncs pues vinga, que se'n va cap a casa. I així va ser. Carai, carai, I així carai. va ser. I mm, quants dies fa que la pues, doncs tens a casa? Uns 20 dies. Uns 20 dies. I com han anat aquests 20 dies? Molt bé, molt bé. Ha après, bueno, és que és superllesta, però llestíssima. O sigui, des del tercer o quart dia no es fa res a casa. Mm. S'ho fa al carrer. Mm. Tu fa al carrer. I aquests gossos, o sigui, jo demano a la gent que adopti gossos d'aquests perquè, a més de que, de que són ja més tranquils, són, o sigui, són més bons, més calmats, o sigui, aquests gossos ja porten una experiència al damunt que ens, ho aprenen tot de seguida. O sigui, és que mm. no, no fa falta que els estigui repetint el mateix, perquè és que ho aprenen tot. I, a més, després de tot el que ha passat ella, deu pensar, ostres, millor que em porti bé, que si, a veure si m'hi tornaran cap allà, que això no passarà, no? Clar, Però clar. que, a veure, que són gossos que són superintel·ligents. I, bueno, i, i tu no saps el que ens fa, un, uns mimos, unes carícies... Sí. Nosaltres... Esteu contents, o sigui, el que us molt, retorna ella a canvi... Molt, és que és això que li volia dir jo molt, a, la Ioli, no? Molt. O sigui, justament uh, aquest tipus, aquest tipus d'animal, quan l'adoptes, la gent el que acostuma a dir és, és que el que em dona canvi, o sigui, com em sento jo de bé. És ara. molt. Sí. també hi ha molta gent que quan ve dius que no vol adoptar un gos gran perquè li fa por que no es faci a ell, o que ja tinguin unes costums sí. adquirides que sigui molt complicat el fet de rectificar-les. No, I ara sí podem fan. veure que és sí tot el contrari. O sigui, és realment... tot el contrari, exacte. Sí. Amb això li, li dono tota sí. la raó a la Yolanda. És tot el contrari. El gos es fa tu, però a la, a la mínima el de re, canvi. Sí. En, en res. La, no, la Canela va trigar tres dies en saber que el Pipi la caca l'havia de fer al carrer va trigar ah. tres dies, perquè ella la primera idea quan va arribar a casa, clar, la li, li, li posàvem la corretxa, sortíem al carrer i per ella era com quan la venen a treure els voluntaris els ah. dissabtes. Toca l'hora del passeig, no, clar, no feia res, després pujava a casa i es feia el pipi. <laughs> Doncs pues no, en tres dies ho va aprendre, ara es fa el pipi la caca al carrer ella ja sap que quan ha de sortir ha d'aprofitar l'hora del passeig per fer les seves coses. Ah, que això de, a, adopto el cadell, que serà més fàcil adaptar-lo, no? Tot no. el contrari, tens molts mesos Exacte. fins que el gos ho apren. Jo crec que és més difícil, molt, que un, amb un cadell crec que és més difícil que amb un gos adult. Totalment. Bé, doncs, Glòria i Oli, nosaltres tenim avui una altra eh, petita sorpresa relacionada amb la canela i és que el telèfon tenim amb nosaltres ara mateix qui havia sigut el padrí de la canela. Tenim en Xavier ara mateix al telèfon, i que ell també hem volgut contactar perquè ha, també ha, donat, ha posat el seu granet de sorra perquè aquesta gossa sigui, mm. sigui finalment adoptada. Doncs li donem la benvinguda, Xavier Prats, benvingut. Hola, què tal? Molt bé, estem aquí parlant de la canela. La Ioli, he de dir una mica emocionada per moments, tot oh, i que sí, jo. no, no, la, no la podeu veure, però... Sí, sí. Em penso, em penso que no és que, que està emocionada en aquest cas, perquè us hem de comentar i em penso que aquest comentari és tan sumament extensiu a tantes i tantes i tantes persones que són molts els que en el seu dia ens vam emocionar amb la solució d'aquest cas i, eh, bueno, mm, és que tot l'agraïment eh, eh, no li ha d'agrair ningú més que ho farà la pròpia Canela, a, amb la mm. Glòria i, a, i amb aquesta família. Uh, Xavier, tu eres, tu i la teva dona éreu els padrins de la, de la sí, Canela. Sí, l'Em i jo hem sigut eh, durant, mira, el mes vinent hagués fet quasi bé un any que la teníem apadrinada. I què és eh, eh, tenir-la apadrinada exactament, perquè la gent que no sàpiga ho entengui? Bueno, mira, tenir-la padrinada, per dir-ho d'alguna manera, és eh, fer un petit ajut, eh, a part del, del, de l'econòmic, és fins i tot per nosaltres és més, és més moral que el que podíem aportar econòmicament per tal de, de suportar pues, una sèrie de despeses mm. eh, i al mateix temps eh, familiaritzar-te una miqueta més amb el propi animal. O sigui, Clar, ah, pots, anar, mica... pots anar a visitar, oi? Sí, exacte, fer-lo mm. una mica més teu, eh, a banda que nosaltres, eh, bueno, doncs gràcies a Déu, eh, també fem un voluntariat setmanal amb mm. tot, amb tot el refugi, però vulguis o no vulguis, aquell animalet eh, d'alguna manera te l'arribes a estimar una mica més, per dir-ho d'alguna manera, que els altres. Uh mhm. -huh. I per això vosaltres vau començar a fer una petita campanya de divulgació del cas de la Canela, fins i tot en el Facebook de la protectora, oi? Sí, mira, nosaltres vam, vam, vam entendre que aquesta gossa, mm, malauradament, portava forces anys al refugi, no per culpa de ningú, sinó de, de moltes situacions, i llavors ens van voler donar part del, de la pròpia empenta que ja estava fent la protectora, van voler donar una empenta eh, addicional i la vam, la vam difondre al Facebook i bueno, la veritat és que vam tenir la sort de que al poc temps de Re, al cap de dos dies d'haver-la difós, pues, eh, va aparèixer la Glòria i la seva família i es van, bueno, van eh, tindre un interès immens en tot moment i des del principi i a partir d'aquí, sense conèixer l'animal, sense saber si era bo o dolent, el primer que ens va comentar pel propi Facebook doncs va ser això. Escolta, si es comporta bé amb els gats, aquest animal ja té casa. Per nosaltres mhm. això va ser una notícia que a dia d'avui encara no hem acabat, penso, d'assimilar. Uh, Xavier, imagino que tu coneixes a la Glòria personalment? No, personalment no hem tingut el gust de conèixer-nos, però sí hem tingut un parell o tres de converses telefòniques, hem intercanviat comentaris per medició del Facebook i la veritat és que estem molt contents d'allà on ha anat a parar la, la canela. Uh, ah, Ioli, quan escoltes a, eh, a això, és, una, és una feina que, de la qual la protectora pot estar contenta, no? Molt orgullosa. Molt contenta. Sí, tant per al fet de saber que durant tot aquest o sigui, tot aquest, aquests anys que han tingut a la canela per nosaltres, que hi ha gent que diu, hostis, per què mantenir un animal si té tan poques possibilitats de sortir en adopció? Doncs per aquest motiu, o sigui, ja tenim el motiu, no?, de que realment tot l'esforç que fem té una recompensa al final, que és que l'animal conegui el que és realment una família. I per altra banda també m'agradaria afegir que el tema dels padrins, hi ha moltes vegades que es pensen que potser és només la gent que no pot tenir un gos a casa i el tia ja padrinat per poder treure'l. Mm. No és mm. només això, sinó és el que va fer també en Xavi i la, i la Emi és ajudar que l'animal trobi una família, o sigui, és ajudar tant l'animal dia a dia al refugi, que surti, que conegui una miqueta més el caliu d'algú més, mm -hmm. com també això, ajudar-nos a la difusió, al penjar cartells per tot arreu, al penjar-lo al Facebook, a l'ajudar també a la protectora a que aquest gos pugui trobar una família finalment. Clar, hi ha diferents graus d'implicació, no? Hi ha la persona que doncs, de, ja, ja i, i és molt, també molt lloable, eh? dona uns diners al mes i, i molt bé, i el té apadrinat, uns que ja van a visita de tant en tant uh eh, -huh. gos o el gat, i uns altres ja que s'impliquen plenament, doncs, hi ha diferents graus, no? El tercer grau podria ser el del cas del Xavier, que ha donat aquests bons fruits. Uh, Glòria, ara, ara la canela, quin, quin caràcter té? Com, quina és la seva rutina? La, la, la canela, la seva rutina? Jo crec que, es, mira, es passa tot el dia dormint. Jo crec que com que no ha dormit allà gaire, mira, <laughs> es passa tot el sant dia dormint. Tot el dia dorm, dorm, tot el dia dorm, dorm i... Però, estàs... però no pel terra, perquè justament abans no, no. d'entrar m'has no, ensenyat no, no. una fotografia d'ella. No, no, al sofà. Ella fa sofà, eh? i nosaltres silling. Ella fa, ella al el sofà. <laughs> ella al el sofà amb els gats. La mare bé que estan allà. I s'ha adaptat bé els gats amb molt els bé, quals molt bé, vivies? Molt bé, molt bé, molt bé. Estupendo, cap problema, cap problema. Ella veu el gat com si veiés qualsevol d'altra cosa, no, cap problema. I els gats amb ella igual, cap problema. sí, és el primer primer dia, no? Des de, sí, sí, des del primer dia que va entrar a casa. Ni els gats ni ella, van, res, la mare de bé. A més, hem de dir que la Glòria, la seva, la seva tasca, la del Xavier tampoc, ara en parlarem també d'ell, però la seva tasca no acaba aquí, sinó que sembla ser que també has adoptat un, una, un gat, un gat eh, que també ho estava passant mal, malament de la gatera, i fa poc el teu germà el, ha adoptat un altre... El meu cunyat, el xulo. El teu cunyat. El xulo, sí. Ha adoptat la, la xulo, bueno, em la penso, la xulo, que és una gata siamesa, una gata, que, que havia arribat fatal sí. també molt desnodrida. Que ara es diu Lluna, sí. Doncs eh, jo li ja saps, aquest tipus de famílies no s'ha de deixar escapar, eh? Ui, no, no, si la veiem. si <laughs> <laughs> la veiem. Tots els que No, nosaltres ja ho estem dient. Ojalà la canela em duri molt de temps, però el que duri, duri, que sigui feliç el temps que estiguem nosaltres i, o sigui, jo i el meu marit que està aquí davant, ell ho sap si la canela es mora, anirem a recollir un altre dels que ningú vol. Això ho tenim mm. més clar que l'aigua. Mm -hmm. ah, jo, Dunia, si em permet... Digue'm, Xavier, eh, ara et va demanar tu. Sí, sí, digue'm, digue'm. Disculpa'm que entri sense que m'hagis donat pas, <laughs> però sí, afegint, afegint a tot això, parlant ara mateix, el primer de tot, dic que jo ara mateix el sentiment que tinc és que se m'esgarrifa la pell. Eh, sí. de tenir aquestes converses, però jo moltes vegades vull fer un recordatori. Quan al principi d'anar de començar en el refugi, ara farà quasi bé 3 anys, quan mm. teníem adoptat el toro, eh, pues, eh, o sigui, apadrinat el toro. Mm, que el toro, eh, si no, no recordo malament, era un, era un gosset sec, veritat? Sí, era un gosset sec. sec i nosaltres hem tingut, i puc dir la sort, perquè tot això és sort, no, no és no és gairebé cap entrebanc. Hem tingut la sort de que tots els apadrinaments que ens han tocat han sigut força difícils. I començaré a dir que vam començar pel Mozart, el següent va ser el Toro, després ens va tocar l'Èpic, el, el Pobret ja no està amb nosaltres, i després ens va tocar la Canela. O sigui, tots ells, i la Joli entendrà perfectament el que estic dient, han sigut eh, uns apadrinaments força difícils i tots ells, no sé si és perquè hem tingut la sort de padrinar-los, nosaltres no ho sé, però han sortit endavant. Llavors, tot això jo al principi, mm, quan veia que tothom plorava al refugi quan apadrinaven eh, un gosset, perquè un gosset marxava, i quan havien d'estar contents, reconec que aquelles llàgrimes eren d'alegria, però mm. també perquè degut al temps que has estat eh, encarinyant amb aquells gos d'alguna manera, sents una certa, una certa tristor clar, de que en certa perquè... manera el perds una mica. Clar, no? perquè Però no, no el tornaràs a veure. Total. Clar, clar, no el tornaràs mai a veure i d'alguna manera la gent que treballa en els refugis s'estima els animals. ara, sentia, jo ara sentia la Glòria, el que estava dient i el que, i el que estava refundant la Joli, i de veritat se m'esgarrifava la pell perquè no pots evitar-ho. I això és tan, tan sumament senzill perquè ho sents a dintre. O sigui, ho fas tan d'acord, tot allò que fas per aquests bitxitos, que jo els hi anomeno, <laughs> perquè per mi són els bitxitos, els meus bitxitos, doncs, eh, és, és tan agraïda el resultat d'aquella feina que per poca que sigui fem, tots els mm. voluntaris, els treballadors, tot, tothom endavant que tirem d'alguna manera això, eh, que realment no té preu. no té preu. no té preu. I tant, i tant. Avui és una, és una història feliç la que hem d'explicar, que ja va bé de tant en tant, perquè déu nhi a vegades aquí parlem de casos que... que eh, la primera part del programa, que sempre parlem de casos complicats, així una mica sí. complicats, sí. Mm, Joli, no sé si ara ho, tind ho tindràs tu present o no, si t'agafo així una mica desprevinguda, la Canela era la més vella. Imagino que tot seguit d'ella hi hauria alguna altra que feia més o menys aproximadament també un temps que... Hi han, per desgràcia, hi han diversos. O sigui, ella sí. és de la, la, la més antiga, però per molt poquet. Per molt poquet. Sí, hi han gossos que estan a la part. Mm -hmm. Sí, tenim, no sé, per exemple, el xinxan, que encara és molt més difícil que la canela. Per què? Perquè igual, o sigui, és un gos gran, també d'edat, és un gos, bueno, de mida mitjanet, bueno, mitjan 25 quilos més o menys, però és un gos salvatge, per dir-ho d'alguna manera. És un gos, o sigui, amb moltíssima por és un gos que no s'adaptaria mai de la ciutat. si tu l'intentes agafar o forçar, si no el coneixes, el gos et mossegaria. O sigui que és una adopció mm. molt, molt, molt, molt complicada. Mm. Llavors, clar, al igual que el cas de la canela, que també, quan vam comentar, que tenia aquells rampells de tant en tant, també. Ella també tenia <laughs> rampell. sí, sí. sí tal ja, ja l'heu vist, aquest rampell en acció? Quan es, es, es pujava al sofà i la volies baixar el primer, segon dia o així, et, et rutinava. Però res, res tan fàcil com ensenyar-li un tros de pernil dolç, que això m'ho va dir la, jo, la Joli, li ensenyes un tros de pernil dolç, li dius, mira, el vols, li deixes al mig del terra al menjador i automàticament baixa sola. És que no, no hi ha que fer cap, Però això explica la història. resta d'adoptants que dius, a veure, té 14 anys, a, et rondinarà quan el baixes del sofà i a més la mires i físicament a veure, a mi m'agrada, no? M'agraden Jo li trobo però... una cara moníssima, a veure. Però... No és la gossa més ja, maca ja, ja del maca. Ja veiem per on aneu. <laughs> Llavors dius, hostis, ho té tot, pobreta. Llavors, clar, quan surt i dius, eh, clar, no t'ho pots creure. ah. clar, clar, no, és, és increïble. Clar, sí. Molt bé. Doncs eh, acomiadem en Xavier. Moltes gràcies, Xavier, per fer aquesta feina. Quin animal teniu ara padrinat, Xavier? pues mira, nosaltres li vam demanar a la Laia que, com que el Laki és el que mm, sortia a passejar conjuntament amb la Canela, mm. eh, pues a veure si podia ser que ens donessin eh, l'apadrinament del LACI, però si no, evidentment, el que la protectora cregui convenient. Hi ha aquesta opció inicial, si a partir d'aquí després ens donen una altra, pues serà igual de benvingut. Per nosaltres tots són igual, el que passa és el que et dic, quan, quan estàs una mica més amb algun animal que amb altres, pues sempre tens una petita preferència, no? I tant, i tant. Però... Passa, passa amb tot, passa fins i tot amb les persones, bueno, que no han de passar amb els eh, animals. Ah, exacte. Llavors, <laughs> Eh, M'agradaria, abans de marxar, si m'ho permets, eh, tornar a donar-li una altra vegada les gràcies a la Glòria i la li seva pots família, donar tu mateix, marit. Li pots donar tu mateix. I jo li vull donar les gràcies a ell i li vull donar les gràcies a l'Emília, que amb l'Emília ens truquem sí. cada 3 o 4 dies per ah, telèfon ah, i li envio ah, fotos de la canela. M'ha dit, dit que et donés records i molts petonets, pues perquè vull... ella per horari, per horari laboral no podia, no podia parlar amb tu, però que no deixés de fer-ho. Molt bé. I a partir d'aquí, com, com hem fet fins ara, doncs estarem en contacte telefònic. Ja saps que tenim previst de fer-vos una visita Exacte, això a, compteu a poc això. temps. Molt bé. I a partir d'aquí, solament dir-te que aquesta bossa et puc assegurar que us farà força, força, forçament feliços. Ja ho ben crec. Moltes eh, gràcies, eh, Xavier. Ja, ja, ja li està fet feliç, sí. directament. <laughs> Xavier, moltes gràcies. A vosaltres, adeu, bona tarda. Adéu, adéu. adéu. Vinga, doncs nosaltres, a eh, Glòria i Oli, us quedeu amb nosaltres fins al final del programa. Molt bé. Eh? Molt bé, doncs nosaltres fem una petita pausa i tornem parlant de més peluts. Vinga, fins ara. Hola, sóc el José Corbacho i m'encanten els animals. El que passa és que molts viuen sense conèixer el que és una llar de debò. Per això t'animo a que ajudis els gossos i gats de la protectora d'animals de Mataró, perquè si els apadrines només amb 10 euros al mes, faràs que tinguin una vida millor. Ajudar-los és fàcil. Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar, truca al 902 908 043 902 908 043 o bé contacta amb nosaltres a través del web www.protectoramataró.org www www.protectoramataró.org. Ajudar-los és fàcil. L'Espai Veterinari Com cada setmana obrim l'espai veterinari i donem la benvinguda a Marcelo Cabrera, cap sanitari de l'ESPAM. Benvinguts, Marcelo. Hola, què tal? Com va? Molt bé, la setmana passada no vam poder gaudir de la teva presència, vam tenir a la Teresa Albinyana, sí, molt sí, maca, sí. ens va parlar dels paràsits eh, externs Externos, de les puses. sí, déu nhi sí, sí, en aquesta època apareixen moltes. Sí, sí, sí, vam acabar tots agratant-nos una mica, eh? Ja. <laughs> Després de parlar amb ella. Avui parlarem amb tu d'una malaltia que afecta tan agosas como com a gates, i es tracta dels tumors de mama. Sí, sí. una mica de, de ya, eh? exactamente, pero bueno, creo que hay que... Mira, aquí se pueden empezar a eh, nombrar estudios, estadísticas, pero creo que, que, lo más importante, bueno, ¿por qué, ¿por vamos a hablar de los tumores? Me gustaría que hablemos de los, tumores de, las perras. Sí, porque sí, porque actúan de una manera muy diferente en, perros y gatos, pero eh, en sí en, las perras el tumor más frecuente es el tumor de mama. O sea, si eh, nuestro animal va a tener algún tipo de tumor, lo más probable que sea un tumor de mama. Ah, o eh, es, el tumor más frecuente en, las perras. ¿eh? Eh, solamente el 1% de los perros machos desarrolla un tumor de mama en algún momento. También pueden desenvolupar Igual que los hombres también pueden tenerlo. Sí, pero claro, son es como casos raro, son casos raros. Pero mira, lo que sí me gustaría comentar un estudio que mm, para, para mostrar un poco el efecto de esto, porque eh, hay, un, hay, un, hay una, una, práctica que es la esterilización temprana que tiene un gran, gran efecto sobre la, la aparición de tumores de mamas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros esterilizamos nuestro perro antes del primer celo o del segundo celo, prácticamente la posibilidad de que aparezca un tumor es nula, Casi pues se reduce un 80%. Siempre sembla ser que sigui al contrario, no? Molta gent siempre diu, el meu veterinari em que el primer cel porque será muy millor para la gossa para la No pasa nada si, si tiene un celo, pero eh, eh, los estudios son claros y demuestran que a partir del segundo o tercer celo, ya el efecto de la esterilización empieza a disminuir. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si ya lo hacemos después, esterilizamos a nuestra perra después del tercer celo o del cuarto celo, ya las, las ventajas mm, de la esterilización sobre la aparición de tumores de mama desaparecen. O una manera de prevenir eh, que no sería totalmente al 100% eficaz, pero un 80% no, no, sí, Y mira, por ejemplo, para esto hay, hay un estudio que mostraba la, la incidencia de los tumores de mama en Estados Unidos, donde la esterilización temprana es una práctica normal y de rutina. O sea, en los Estados Unidos la mayoría de los perros se esterilizan jóvenes eh, o antes del primer celo. ¿Quién sería la edad? seis meses, o siete meses? Sí, cinco, seis, siete meses. Nosotros en el mm. refugio lo, tratamos de hacer siempre y cuando. Lo pasa que los cachorros nos vuelan, ese es el problema, pero mm. si tenemos un cachorro que ya tenga una edad suficiente como para soportar una anestesia sin problema y no ponerle a riesgo, se puede hacer sin problema. ¿Y qué ellas? Que Estados Unidos, que En Estados Unidos eh, tenían, eh, mostraron una incidencia de 20% de la población que tenía tumores de mama en perras de 10 años. Y, y el mismo estudio en, hecho en Reino Unido y Francia, la incidencia era del 60%. Entonces eh, ellos se plantean, pero ¿dónde está el problema? ¿Qué, pasa con estas perras? Sí, es, es al que medio hay, bien, es la Claro, que hay, que hay 4.000 perras más mm. que presentan tumores de mama al año comparando. Y es porque en tanto en el Reino Unido como en Francia no es una práctica habitual. Ah, la, la, esterilización temprana. Mm. Se pueden esterilizar, pero a lo mejor un poco más mm. grandes. Y això digo eh? normalmente, informan a los els veterinaris quan a la clínica de que això es allí? sí, algunos veterinarios lo, comentan. Lo que pasa es que creo que también la esterilización temprana es un poco, es algo bastante novedoso, bastante nuevo. Y, creo que en general la cultura de la gente eh, tratan de, eh, Existe, por ejemplo, una, eh, una creencia popular que dicen que la perra tiene que tener tiene que tener una, una camada, porque si no... Sí, sobre todo diuen que también que es, es natura, ¿no? bueno, pero mira, esto, lo, esto lo, sacan de las personas, porque en las personas está comprobado que hay estudios de esto que lo comprueban, que eh, cuando las mujeres mm, tienen un hijo, tienen menos posibilidades de desarrollar tumores de mamas que una persona que no ha tenido un hijo. Entonces de ahí se saca un poco esta, esta eh, em, está estadística. Exactamente. Entonces lo extrapolan como hacen con mm. todo, ¿no? Esto no quiere decir, no me miras con una cara rara. <laughs> ya ya sé a qué da fe cuando surti. <laughs> Pero bueno, aquí son todos estudios y después también hay hay, hay unos datos interesantes que los perros que comen comida casera también tienen más probabilidades de desarrollar eh, tumores de mama en comparación con los perros que comen pienso. Imagínate. Sí, sí, son todos, hay, lo que hay que pensar que son todas mutaciones a niveles de genes, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto, mm, sí, o sea, los datos que yo te puedo decir son datos claros. el, tema el tema de la esterilización yo creo que es eh, sin duda es una ventaja al 100%. Yo no, no, no tengo nada en contra de esto y creo que nadie lo, lo puede tener. Mm. Eh, bueno, realmente... sí, la, la gent que té en contra potser això és, és a nivell econòmic, no? Perquè una esterilització d'una gossa és molt més cara que ja, l'esterilització luego... d'un gos, no? Ja, però el problema és que luego esta perra Eh, si luego tiene un tumor de mama... Exacto, explícanos, ¿qué pasa cuando un tumor de mama? Bueno, el tumor de mama tiene, hay dos tipos. La, mitad de los tumores generalmente son benignos, ya que no provocan grandes problemas, y la mitad, del 50%, son malignos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros detectamos un crecimiento y un tumor, a lo mejor... Eh, lo quitamos, nuestro veterinario lo quita, pero ya se ha expandido. Entonces, en ese momento hacen una biopsia y nos dicen, nos van a dar una mala noticia, ¿no? Generalmente mm. la sobrevida puede ser hasta dos años como máximo, De, un, tumor maligno. Mm. Depende el tiempo que lo quiten y, en el momento que se haga la intervención. Pero los tumores malignos, una perra no vive más de dos años. También mm. También es decir que en el refugio a veces vemos casos de perros que vienen, que pesan 4 o 5 kilos y que vienen con un tumor de un kilo. ¿Qué dios? sí, sí, o sea, es increíble la dejadez que puede tener... ¿Pero un tumor maligno? Bueno, ya ese tumor, aunque de origen ha sido un tumor benigno, ya al ser tan grande está infectado, ya se complica todo y ya mm. pierde la, la, O sea, si era un tumor benigno al principio, ya lo ahora lo es maligno por, el, por lo agresivo que, que, puede ser mm. esto. No? ¿Y detectar los primeros síntomas en una goza al feto Mira, eh, un tumor? Los, las perras tienen cinco pares de glándulas mamarias y generalmente la mayoría de las veces aparecen en las glándulas que están abajo en la, en la panza, ¿no? En las, que las que están más cerca de, la parte de la parte de, atrás. de la genital. Sí, exactamente. Muy, muy, muy bien. <laughs> Muy fino lo tuyo. Eh, <laughs> comienzo a aprender. <laughs> ¿Y qué, qué entonces, ¿se inflama? Bueno, lo que primero se palpa es como un pequeño nódulo, como un guisante, un un haba, un tamaño así, mm. luego una, una, pequeña pelotita, luego un oliva, luego mm. una, pelota de ping-pong, luego una pelota de tenis, luego. <laughs> Claro, hay gente que viene con. Una bola de rugby. Claro, ya ya ya, ja Aquesta és, és dieu, alguna vegada ha pogut, ha pogut arribar no? No, sí, no fa va una que, bueno, que el portava, era un cuarto de gos, la Tumi. Sí, sí, sí. sí. <laughs> que ve la Tumi, diu a posar Tumi, para el tumor, fantástico. Sí, sí. el portava arrossegant i per terra, sí, enorme era el seu company. El Ja. La poder salvar, Sí, la Tumi, eh, y, si no me equivoco, los tumores no eran malignos, eran... No me acuerdo. La verdad que no quiero... También Tenia molts, també teniu una en el refugi, que fa molt de temps també que la teniu, que em penso que es diu Kipa. ah, sí. también problemas bueno, tuvo, lo que pasa es que tuvo un tumor de estos que, que hay unas características que tienen los tumores malignos, que crecen muy rápido, son muy agresivos, y la Kipa tuvo un crecimiento así, un tumor una inflamación muy exagerada, entonces eh, todo hacía, mm, nosotros pensamos que era un tumor maligno, entonces lo quitamos todo, hicimos una cirugía bastante agresiva para quitar todo el tejido periférico al tumor y, mm, al final, bueno, tenía una inflamación, era una inflamación que podía... Eh, degenerarse a un tumor maligno. Pero, bueno, esto fue una, fue una cirugía preventiva de una manera mucho más agresiva que funcionó, ¿no? Se quita todo el tejido que está afectado y así haces una curación. En todo cas, cuando hi un tumor maligno, que dius que el 50% los casos no tenen solució, son irreversibles... Depende del tiempo. si, tú vas al veterinario y el, tumor es como una oliva y eh, se hace una cirugía... Eh, eh bien hecha y con los, buenos márgenes apropiados, es curativo. Por eso es importante las revisiones anuales y tocar nosotros nuestro perro, no tenerlo ahí en el jardín, tocarlo, tocarle la, barriga, acariciarlo. O podemos aprovechar el momento de una caricia para detectar bultos. Eh, antiguamente se palpaban, si había un bulto ahí decían, bueno, déjalo, si crece, si ya está mucho más grande lo quitamos. Si hay un bulto ahí no es normal. O sea, eso es algo que... exactamente. Puede ser que esté dos o tres días y se vaya, sí, no vamos a, operar todos los bultos que, que, salen de un día para otro, pero si hay un bulto que está una semana, 10, 15 días, no es normal. Entonces lo tenemos que hacer ver por nuestro veterinario. Hay muchas técnicas sin ser tan agresivos y tan eh, invasivos que pueden ayudarnos a, tener eh, un poco más de idea de lo, de lo que estamos pasando con nuestro animal. En todo caso, la conclusión es esterilizar al animal, para que i tot a nivell econòmic Esteril sí, eh, La esterilización temprana, ¿no? La esterilización antes que, que tenga el segundo o tercer celo es prácticamente, más te dije, 80-90% previene la aparición de tumor de mama, que es el tumor más frecuente. Y tan. Entonces, ¿Eh? bueno, pienso que està molt clar. Sí, sí, <laughs> esto es clar. clarísimo. luego a nuestro animal mayor, eh, revisarlo, yo diría quincenalmente o mensualmente, tocarlo, acariciarlo, tocar la, la, la, la tripa sería, y, uh -huh. y, y, ante la aparición de cualquier bulto o cosa rara... Cap al veterinari. Exactament. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marcelo, eh, pues per haver-nos explicat eh, pues sobre els tumors de mama de gosses. Algun dia parlarem de, dels de gates, sí, també. Sí, sí, estos tienen otra otro tipo de perfil. pero bueno, ya hablamos. Ho deixem para un otro día. Bueno, bueno. Le, me gustaría mandarle saludos a Silvia, que nos está escuchando. Ah, la ¿Eh? Silvia eh? está escuchando. escoltant, sí, tu sí, has dit. Molt sí, bé, sí, que avui no està si no me va matar. Molt bé, doncs la saludem des d'aquí, eh, tots nosaltres. Sílvia, que et recuperis i la setmana vinent a veure si la tenim per aquí ja de nou. Vale. Vinga, doncs nosaltres ens atem aquí l'última part del programa amb la Marta Masvitja. Bé, doncs nosaltres continuem amb, amb continuem. tu, Marta. Què tal? Benvinguda, com estàs? Bé. Bé, feia ja un temps que no et vèiem uh, eh, aquí en el, en el refugi. En el refugi. Aquí en el refugi on estem la Ioli, i el Marcelo, eh, tots els nostres gossos. Estic fatal a la, a la ràdio. Bueno. Fa com un mes i mig que no parlem del, no, del projecte no. <clears throat> Vincles. Tres setmanes, mm, mes i mm, mig, vols dir? Potser, potser fa, el temps passa ràpid, Uf. passa ràpid. I, clar, ens agradaria que ens posessis al dia de, de les novetats, del que heu estat fent darrerament en, el, en els refugis amb, el, amb els gossos <clears throat> abandonats a nivell educatiu i a nivell terapèutic. Imagino que són, doncs déu nhi moltes coses. Un mes i mig hem fet moltes coses, eh? No heu parat. Dir, no parat, però... Vinga, què heu fet? A, veure, a nivell, per exemple, terapèutic. A nivell terapèutic mm, estem treballant amb un programa que justament ara estem a la meitat, que per mi, mm, vull dir, jo, jo em trec el barret. Penso que, que de veritat mm, és molt bo pels gossos i és molt bo per les persones. És el programa que estem fent amb serveis socials de l'Ajuntament de Mataró. Uh mhm. -huh. Amb un grup de tres adolescents. Quina edat eh, tenen, més o menys? 16 i 17 anys. Uh mhm. -huh. Dos noies i un noi Eh, venen d'unes famílies desestructurades, molt problemàtics, eh, expulsats d'instituts, mm, una vida molt difícil i es buscaven des de serveis socials el poder eh, que ells es responsabilitzessin d'una tasca, que es motivessin amb alguna que tinguessin una petita responsabilitat. Aquests eren els objectius inicials de, del programa. I bueno, vam començar eh, maig Vam començar i farem maig, juny i juliol. Ara estem a la meitat. Mm. I sí, eh, van, van, i amb... van, van pensar en vosaltres, amb el projecte Vincles, sí, sí, sí, sí, de la, de, de l'ESPAM. De dir, o sigui, ells, eh, a veure, quan hi ha grups d'adolescents amb problemàtiques molt concretes que no funcionen als instituts, a les escoles, doncs es busquen tallers, d'alguna mm. manera per motivar-los però certa que és una edat és molt complicada, segons molt, quin taller, molt. perquè els mm. avorreix, mm. no es motiva, etc. Res els motiva, I va, exacte. Des de serveis socials van pensar de dir, ostres, i, i si provem alguna amb, amb, amb, el, amb els gossos? Era així, dic que és una cosa molt pilot, no ho hem fet mai, dic, va, doncs ho provem. I de fet van, era quan va coincidir que van entrar els cadells de Jaén, els famosos cachorros de Jaén. Vam, en vam parlar amb la, ah, amb la Sílvia, eren uns, uns animalons que van fer la connexió, és una protectora de martos que els va recollir, eh, que estaven en molt mal estat, Joli. Sí, molt mal estat. Que ells eren adolescents també, de cap d'agost, però, <laughs> però eren adolescents també, o sigui, amb la mateixa problemàtica. Exacte. Menys, venien també de, bueno, d'una <laughs> vida No venien de família no, aventurades. No, <laughs> no, però t'ho anava a dir, eh, dic, no, no, no. <laughs> no. sí, venien realment d'una... O sigui, d'una vida molt difícil, s'havien tingut, o sigui, que, que guanyar la vida com, com podien. Segur que més d'un germà es va quedar per al camí, segur que sí, i realment quan van arribar aquí tenien moltes pors, molta... Molt, molt. I eren gossos que no eren tampoc equilibrats. O sigui, no era un mm. cadell normal, juganer i tranquil, no. No. No, no érem no. Llavors, I, llavors el projecte Vincas el, el que fa és, que... és juntar aquests adolescents sí. amb risc, d'alguna manera, sí, d'exclusió sí. social... Sí, sí, sí amb aquests... Amb els cadells eh, de Jaén. Amb aquests gossets, sí, de sí. Jaén. Llavors, el, el, el programa és un programa que ells sortiran com a voluntaris terapeutes. Toma, fantàstic. Toma, ja. I la seva tasca ha sigut eh, socialitzar aquests cadells. I com s'ho han fet? Bueno, al principi anava al cadell cap un cantó i cap a l'altre, <laughs> molta feina... Bueno, hi havia... O sigui, era molt divertit, perquè, clar, ells volien que els cadells vinguessin, un tenia por, l'altre marxava, l'altre s'amagava sota la taula, vull dir, ha sigut molt, molt difícil, molt mm. difícil. Quants dies anaven? Quants dies estan anant? Un dia anant? a la setmana. Un dia, un dia a la setmana, una hora i mitja. Una hora i mitja. Sí, sí. Però, bueno, jo us haig de dir que l'altre dia que hi vaig ser-hi, perquè, clar, m'he anat saltant algunes que no he pogut estar, ho ha, ho ha portat tot la Paula, Eh, bueno, un canvi, jo no sé si heu vist els cadells, però els cadells passegen divinament, els cadells... Bueno, un ja ha sortit amb adopció. Clar, això vol dir que, a més a més, aquests cadells socialitzats tres, o podran o... tenir família. Tres. O tres ja, exacte. Tres han sortit finalment en adopció. Pues doncs de dimarts, a, a, avui hauran sortit algun, perquè jo vaig anar i n'hi havia mm, dos estaven fent. No, des, el, el des temps hi és. Des del principi, dic, eh? De, ah, del... Ah, del, des del principi, bueno, sí, sí. perquè bueno, jo és que ja al final treballàvem només en quatre, un sé que va mm. sortir, però és veritat que dos ja havien sortit, sí. i ara en queden tres. Queda el temps, el mes i, i, i l'altre. I aquest, sembla, aquests sí. nois, igual que la Joli eh, ens explicava quan parlàvem de la canela, que s'havia fet un tip de plorar sí. de felicitat, sí, quan sí, aquests sí. animals doncs, eh, troben una família, aquests nois com els hi va afectar el, el fet de que aquest animaló que estaven rehabilitant d'alguna manera, educant, mm. sortissin en adopció? A veure, al principi, o sigui, la, la primera sessió ja et dic que va ser com, com, com caòtica, la veritat, eh? caòtica, mm. i, i ells mateixos crec que, que es pensaven que no, no, no, no se'n sortirien, mm. la veritat. El que passa és que, clar, vas donar-los pautes, perquè els gossos ara estan perfectament socialitzats, ara començaran a fer educació. Uh mm-hmm. -huh. ensenyar-los a seure, les, les normes bàsiques d'obediència. Ells fan un informe i el, quan acaba la, la, la, la, la, la classe, el que no diem la, la jornada, en el qual posen tot el que ha millorat el gos, que nosaltres això també ens, ens serveix doncs, moltíssim, uh -huh. per com un referent. Però el que et deia, que el més important de tot és que aquests nanos estan vinguent sols uh -huh. i no mm. fallen ni un dia, uh -huh. que era l'objectiu principal. Estan contents? Has parlat amb ell? Sí, hi ha una noia que ara s'ha apuntat a Barcelona a fer un, un curs eh, d'educadora de, social. I a la llarga Fantàstic. li agradaria treballar amb els gossos. Fantàstic. Jo crec, crec sincerament que d'aquest grupet dels tres sortirà mm, mm, cosa molt, molt bona. Vull dir, podran arribar a col·laborar, volen continuar sent voluntaris i la veritat és que l'any que ve ja Mataró ens ha demanat que eh, fem la valoració de poder fer més tallers, ells en diuen tallers, com aquest per a altres grups d'adolescents. És que si funciona, Marta, estàs ajudant a que aquests animals salvatgits ah, sí. eh, se sociabilitzin i puguin trobar una família Exacte. i que aquests nois, que és també el més important, puguin trobar un, un, un camí. I un camí mm de moment. Mm -hmm. I a més a més han fet pinya entre ells, vull dir que també és molt important, mm. molt important. A nivell social ha passat, a nivell, perdona, coles, coles, terapèutic no, ha passat dit... això, ens queden encara dos minutets. Tindré que vindre el pròxim dia. I tant, i <laughs> tant, Va, de venir més sovint, va vindre al Col·legi del Sagreb, que és el que porta la nostra voluntat. això a nivell estimada la Pepa. A nivell educatiu, eh? I els d'avui. I els d'avui, les que Espera, anem, anem per passos, no anem per passos. No me da tiempo. Centrem-nos en, aquesta, en aquesta escola que va portar una voluntària sí, de, la, la de la Pepa, protectora. La Quants anys tenien? Cinc. Cinc anyets. I que vau fer una sessió, que en aquest cas no és terapèutica, sinó és, educativa, sí. explicant-los... Bueno, eren uns fans del Piló. Ja van entrar al refugi Pilo. cantant Pilo, Pilo, Pilo. és un Pilo. gos, eh, de la protectora, sí, hem de dir. perquè havíem vist el vídeo educatiu en el qual, vull dir, hi ha la història del Pilo, com es troba, bueno, el recollim, el que fem. I clar, ja venien obsessionats amb el Pilo el Pilo i el Peluig. Eh, van ser els seus dos ídols. Ara ens faran uns dibuixos del Pilo i el Peluig, ens els portaran. que maco. Sí. Sí. Però, Home, sí, I sí. Què, què els expliques als nens de 5 anys? Ui, s'expliquen moltes coses, però ells en saben moltes, eh? No us penseu, eh? Penses que un nen de 5 anys no sap res d'un animal i saben moltíssimes coses. I, mm, i quina sessió educativa els hi fa? El que és molt important és que els ensenyem d'entrada una mica... Clar, és un nen de 5 anys, parlem sobretot del que és un animal de companyia, què és el gos, com ens hem d'apropar amb un gos, no aixequem mai la mà, ens acostem a poquet a poquet, la mà plana, quines parts els hi agrada al gos que els toquem, què no els hi podem tocar... Crec que això és molt important també, sobretot de cara ara per evitar accidents ah, com els que ara estan tan... Sí, tan els que malauradament estem Clar. escoltant darrere. No anem mai a un gos a tirar-nos així aixecant la mà, perquè el gos es pot espantar, es pot, pot pensar que el anem a pagar i llavors com reaccionarà? Ells mateixos et diuen, pues et mossegarà o t'ensenyarà les dents. I llavors dius, bueno, doncs, i com ho fem? com ens apropem? I això els expliquem molt. I les parts que els agrada que hi toquin, que no. Llavors ens fem una miqueta d'educació i bueno, jo tinc que tornar un altre dia. Has de tornar per explicar-nos, que imagino que... Eh, clar, Soc només, última, em quedo només tallada. et quedes, et quedes curta, però d'aquí dues o tres setmanetes, Marta, pots tornar a venir. Eh? Pues Estarem encan encantats de rebre't i perquè ens expliquis més, més temes del projecte Vincles de la Protectora d'Animals de Mataró. Nosaltres ho hem de deixar aquí, malauradament. Ha estat molt bé avui, ens ho hem passat molt bé. Gràcies, Marta, Marcelo, Glòria i Joli. Gràcies. I a gràcies als nostres oients eh, que han estat amb nosaltres i fins la setmana vinent amb més peluts. Adeu! Adiós. Adeu. Adeu.